trik, cik likt, trik, trik, tīns, trik, cik likt, trik, trik, tīns, trik, cik likt, trik, trik, tīns, trik, cik likt, trik, trik, tīns, trik, cik likt, trik, trik, tīns, trik, cik likt, trik, trik, tīns.